Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Elhamdülillah Allah subhanahu ta'ala'nın madadi bilen bugün cihat fiqhi darsligimizni davom ettirib turibmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh subhanahu taolo bu ishga tavfiq berdi. Jihad fiqhidan o'rtayotgan darsliklarimizda biz jihadni e, hukmlari, ya'ni jihadning turlari va bashar asadga qarshi nimaga jang qilishligimiz va hijratni turlari haqida suhbat qilgan bo'ldik alloh subhana taolo bu suhbatlarimizni o'zi manfaatli qilsin va unga amal qiluvchilardan qilgan bo'lsin va barchamizga ochiq fahm bersin bugungi darsimiz to'rtinchi dars jangni hukmlari bu jangni hukmlari xosatan jang maydonida yurgan birodarlar uchun juda muhim ahamiyatga ega chunki inson namoz o'qiyman deydigan bo'lsa uni qanday o'qilishligi uni kayfiyatini bilishligi vojib bo'ladi agar bilmaydigan bo'lsa o'zi xohlagandaki namoz o'qib ketolmaydi mana shunga o'xshab jang qilmoqchi bo'lgan kishi jangni hukmligi hukmlarini yaxshi biladigan bo'lsa undan kelib chiqadigan amallar ham to'g'ri bo'ladi va qur'on va sunnatga muvofiq bo'ladi inshaalloh jangni hukmlari mumkin ikki uch yoki to'rt dars bo'lishligi ham mumkin asosan bundan ko'zlangan maqsad e, maydonda yurgan birodarlarni ayrim xato kamchiliklarni tuzatishlik va oralarimizni isloh qilishlik va sobit qadam bo'lib holatlarimizni o'nglashlikka harakat qilishlik shuning uchun darslarimizga diqqatli bo'lib e'tiborli bo'lib eshitamiz chunki bu ho amir bo'lsin ho oddiy askariy bo'lsin ho boshqa bir kishi bo'lsin ho tashqaridan turib jangga yordam berayotgan kishi bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar e, nabiy sallallohu alayhi vasallamni shu amirlarga itoat qiladigan jihodni ham dindan deb biladigan kishi uchun muhim bo'lgan hukmlar bor buni ichida bugungi qiladigan suhbatimiz urushdan oldin dushmanni da'vat qilishlik haqida bo'ladi inshaalloh va undan tashqari ba'zi bir e, kichik kichik jangda uchrab turadigan hukmlar haqida inshaalloh keyingi darslarda bu aytib o'tgan ba'zi hukmlarimizni batafsilroq o'tamiz bir guruh ulamolar dushmanga da'vat e, yetgan yoki yetmaganligidan qat'iy nazar urushdan oldin yana bir bor da'vat qilib qo'yishlik vojib deb aytishadi bu imom molik rahimaullohni mazhablari va u kishiga muvofiq kelgan kishilarni mazhabi boshqa bir jamoat ulamolari bo'lsa har qanday holatda ham dushmanga da'vat yetkazish vojib deb aytishadi bu hambaliy mazhabidagi qovullardan ya'ni so'zlardan bittasi jumhur ulamolar ya'ni aksar ulamolar esa bu borada da'vat etgan kishi bilan da'vat etmagan kishini o'rtasini ajratishadi ularni fikricha da'vat etgan kishilarni qaytadan da'vat qilish vojib bo'lmaydi ya'ni da'vat qilish shart emas balki mustahab xohlasa da'vat qilsa yaxshi deb aytishadi ammo da'vat yetmagan kishilarni esa jangdan oldin da'vat qilishlik vojib deb aytadi chunki islom insonlarni qirishlik uchun ommadan hammani qatl qilib tashlashlik uchun kelmagan biz hammamiz insonlarni jannatga kirishligini xohlaymiz shuning uchun avvalo ularga islomni yetkazishlikka haris bo'lamiz qatl qilishlikka emas bu masalada kelgan dalillarni bir biriga solishtirib qaraydigan bo'lsak jumhur ulamolarni so'zi rojihroq allohu alam burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki u kishi ya'ni burayda roziyallohu anhu aytadilarki كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا u kishi aytadiki nabiy sallallohu alayhi vasallam agar bir sariyaga yoki jayishga bir qo'shinga yoki bir guruhga amir tayyorlaydigan bo'lsa unga alloh subhana taolodan taqvo qilishlikni xos o'zi nasihat qilardilar va ular bilan bo'lgan musulmonlarga yaxshilikni yaxshilikka da'vat qilardilar va aytardilarki o'g'zu bismillah fi sabilillah alloh subhana taoloni nomi bilan alloh subhana taoloni yo'lida g'azot qilinglar jang qilinglar va qotilu man kafara billah alloh subhana taologa kofir bo'lgan kimsaga qarshi jang qilinglar ida laqita aduvaka amirga aytadilarki va ida laqita aduvaka al mushrikin agar mushriklardan bir bo'lgan dushmaningni uchratadigan bo'lsang faduuhum ila salasi xisol ularni uchta narsaga avhilal uchta xislatga da'vat qilgin fa e, ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum agar ularni qabul qiladigan bo'lsa agar javob beradigan bo'lsa ulardan qabul qil va kuffa anhum ulardan tiyil summa ila islam islomga da'vat qil fa in ajabuka agar uni qabul javob berishadigan bo'lsa senga faqbal minhum ulardan qabul qil va kuffa anhum ulardan tiyil ozor berma va inhum abaw fasalhum al jizya agar undan yuz o'giradigan bo'lsa islomga kirishlikdan jizyaga bo'ysuntir E, fa inhum ajabuka faqbal minhum agar u qabul qilishadigan bo'lsa ixtiyor qiladigan bo'lsa ya'ni e, ulardan qabul qil va qo'lingni tiy ammo fa inhum abav agar undan ham yuz o'girishadigan bo'lsa fastain billah alloh subhanahu taolodan madad so'rab va qotilhum ularga qarshi jang qilgin deb aytyapti nabiy sallallohu alayhi vasallam muslim va abu rivoyat qilingan sahih hadis demak asl shu shariat yur degan joyda yuramiz to'xta degan joyda to'xtaymiz qatl qilgan degan joyda qatl qilinadi da'vat qil degan joyda da'vat qilinadi mana shu dastur dasturga amal qilib ishlashlik kerak hissiyotga berilib yo hammasini bu o'ldirib bo'lmaydi deb bo'sh qo'ymaymiz yoki bu murtad deb turib e, hali hukm tushmagan kishiga ham hukmni tushirib qatl qilmaymiz havorijga o'xshab yoki murjaga o'xshab tiyilmaymiz qatl qilgan degan joyda qatl qilinadi to'xta degan joyda to'xtalinadi bu shariat e, biror kishini e, mulki emas E, shuning uchun amal qilishlik e, har hamma kishiga vojib bo'ladi ha amir bo'lsin ho boshqa bo'lsin puldor bo'lsin kambag'al bo'lsin askar bo'lsin ayol bo'lsin bola bo'lsin ushbu hadis jang boshlashdan jangni boshlashdan oldin islom da'vatini yetkazish vojib ekaniga o'zi dalolat qiladi ayni paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayrim qavmlarga da'vat qilmasdan turib ham bostirgan holatlari bo'lgan abdurahmin ibn af roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha bani mustalaq qavmiga mustalik qavmiga kutilmaganda qo'qqisdan hujum qiladi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam va va asoba va asoba o'sha paytda nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni jangchilarini qatl qildi ayollar va yosh bolalarni asir oldi deb aytadi jumhur ulamolar ushbu hadislarni o'zaro solishtirib shu xulosaga kelishadiki qaysi o'rinda jangdan oldin da'vatga buyurilgan bo'lsa demak ularga hanuz da'vat yetmagan ammo qaysi o'rinda qo'qqisdan hujum qilishlikka buyurilgan bo'lsa hujum qilingan bo'lsa yoki hujum qilgan bo'lsa nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga bundan oldin demak da'vat yetib borgan degan fikrni aytishgan jumhur bu fikrda bu holatdagi fikrlari ancha rojihroq allohu alam endi mavzuga oid ayrim mulohazalar ya'ni jangga oid ba'zi bir hukmlarni qisqa qisqa inshaalloh alloh qodir qilgancha aytib o'tamiz musulmonlarga qarshi jangda ho moddiy ho ma'naviy yoki jangovar hissa qo'shgan har qanday kishini qatl qilish joiz bo'ladi ammo musulmonlarga qarshi jangda qatnashmaydigan ayollar yosh bolalar zaif kishilar kasallar shol bo'lgan yoki rohib shunga o'xshash kishilar qatnashmaydigan bo'lsa ularni o'ldirishlik joiz bo'lmaydi ammo shunga qaramasdan ular puli bilan moli bilan fikri bilan yoki musulmonlarga qarshi kofirlarni tezlab turadigan kishi bo'ladigan bo'lsa ularni qatl qilishlik joiz bo'ladi anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam e, aytardilarki intaliqu bismillah va billah e, va ala millati rasulillah va la taqtulu e, shaykhan thaniyan va la tiflan va la saghiran va la imratan va la va la taghullu va dammu g'anaimakum va aslihu deb turib shu oyatni o'qidilarki va ahsinu yuhibbul muhsinin hop nabiy alayhisalom aytyaptilarki allohga tayanib tavakkal qilib undan madad so'rab rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ya'ni o'sha rasululloh sunnatiniga ergashgan holatda jang qilinglar jangga otlaninglar keksalar go'dak yosh bolalar ayollarni o'ldirmanglar o'ljalarni bir joyga to'planglar undan o'g'irlab olmanglar bir narsani nohaq o'rtalaringizni isloh qiling deb turib har bir kishi shariatga bo'ysunishligini aytgandan keyin alloh subhana taolo yaxshilik qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi deb oyatni o'qidilar bu abu dovuddan rivoyat qilingan hadis raboh ibn robi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bir kuni o'sha rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotda turgandilar ko'pchilik sahobalar to'planib olishdi uzoqda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki borchi nimaga to'planibdi borib kelsa u kishi o'sha bir ayolni o'lganini ko'radi va kelib aytadiki o'sha ayol o'lgan ekan shunga to'planib turishgan ekan deb aytadi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam sababini so'raganda u kishi aytadiki va ala muqaddimati xolid ibn valid jayshi oldida e, xolid ibn valid turibdi deb aytsa fabasa rajulan bitta kishini jo'natdilar nabiy sallallohu alayhi vasallam faqal qulli xolid xolidga aytingki la e, yaqtulanna imroatan vala asifan ayol kishini e, xolidga aytginki aslo ayol kishini va birovni qo'lidagi mardikorini qo'lini o'ldirmasin o'ldira ko'rma deb aytdilar boshqa bir rivoyatda e, yosh bola ayol kishini o'rniga yosh bola deb keladi ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinganda nabiy sallallohu alayhi vasallam biron joyga sariyani yuboradigan bo'lsa ibodatxonada o'tirgan rohib bilan o'ldirmanglar deb aytadi agar u jangga nima e, e, yordam bermayotgan bo'lsa mana shu kishilar agar jangga yordam berib turadigan bo'lsa ularni o'ldirishlik joiz abu muso alashiriydan rivoyat qilinadi rofiy robi ibn rofiya degan sahobiy o'sha bir э, jangda э, yuzdan oshgan yoshi yuzdan oshgan э, faqat o'sha fikri bilan yordam berib turadigan kishini qatl qiladi uni qatl qilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib borganda robiyaga indamaydilar nabiy sallallohu alayhi vasallam bu voqea o'zi shunga o'xshash masalan yuzdan oshgan kishini o'zi masalan o'ldirishlik joiz bo'lmagan lekin bu fikri bilan yordam berganligi uchun uni qatl qilishlik joiz deb aytilyapti shuning uchun islomda aytyapmizku qatl qilgan joyida qatl qilishi kerak to'xta degan joyda to'xtash kerak ya'ni islom hamma yerni yakson qilishlik uchun kelmagan albatta lekin ularni zarari katta tegadigan bo'lsa iloji yo'q balki binolarni buzib tashlashlik orqali ularni yakson qilishlik kerak bo'lsa shunday qilinadi chunki bizga muhim bo'lgan narsa bino yoki manzaralarni chiroyli turishligi emasda bizga muhim bo'lgan narsa islom islomga kirgandan keyin u narsalarni to'g'irlashlik hech narsa emas insonlarni tashqi ko'rinishlari binolari to'g'irlanib go'zal bo'laversayu ichki ma'naviyat chirib boradigan bo'lsa buni nima keragi bor bu dunyomiz go'zal bo'lib oxirat xarob bo'lganda bu to'g'risini aytganda shuning uchun osmonimiz musaffo deyishdan foyda yo'qda osmon musaffo bo'lgani bilan hammani soqoli qirilgan imomlarni ham soqoli qirilgan hijobga taqib borib yurtdik kimga keragi bor shuning uchun sal aql yuritishlik kerak hop jangni yana bir muhim bo'lgan hukmlaridan bittasi e, musulmonlar o'zlari bilan dushmanlar orasida oralarida kelishilgan bitim bo'ladigan bo'lsa ahdlarni buzishlik e, joiz bo'lmaydi ya'ni ahdni buzish ham holati bor ular tarafdan agar buzilishlik ehtimoli bo'lib turgan bo'lsa buzishda haraj yo'q ammo lekin e, ularni bitimda ahdda bo'lgan kishilarni qatl qilinmaydi dushmanlardan asir tushganni qatl qilishlik alloh subhana taolo ko'rsatib bergan holatda bo'ladi uni quloq burunni kesib taziq tahqirlab a'zolarini kesib qo'lga tushgan o'sha e, e, o'ljalarni o'g'irlash shu kabi ishlar umuman joiz emas islomda o'zi endi musulmon kishini e, jang qilishi ortidan ko'zlagan maqsadi alloh subhana taoloni kalimasini oliy qilishlik bo'lishi kerak mana jang qilib turgan kishilarga yana bir asosiy hukm asosiy narsa o'zi ixlos alloh subhana taoloni yo'lida haqiqiy ixlos bilan alloh subhana taolo kalimasi oliy bo'lishligi uchun urushishlik yo bir e, katiba nomi uchun e, o'zbek uchun yo qirg'iz uchun qozoq uchun emas bir suriyalik arab uchun emas afg'on uchun emas alloh subhana taoloni kalimasi oliy bo'lishligi uchun jang qilishlik kerak shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi aytdiki bir kishi hamiyati qo'zg'ab bir jasurligi tutib qolib jang qiladi qaysi biri haqiqiy alloh subhana taolo yo'lida bo'lgan jang deb so'raldi o'zi nabiy sallallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi aytdiki e, kim alloh subhana taoloni kalimasi oliy bo'lishligi uchun jang qiladigan bo'lsa mana shu sabilillah deb aytdi e, demak bir kishi shu jasurligi uchun boshqasi uchun jang qiladi demak faqat alloh subhana taoloni kalimasi oliy bo'lishi uchun jang qilinaversa hamma yer o'zi isloh bo'lib ketadi muammolar hal bo'lib ketadi o'zi ko'pchilik muammolarni kelib chiqishligini sababi fisabilla bo'lmasligi aslida qaraladigan bo'lsa va bir birini tushunmaslik jangga otlangan mujohid shahidlikni orzu qilishligi tabiiy holat chunki shahidlik bir katta unvon katta martaba abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت إني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل nabiy alayhisalom aytdiki agar ummatimga mashaqqat bo'lib qolishidan qo'rqmaganimda birorta bir sariyani orqasidan qolib ketmasdim qatnashgan bo'lardim jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki ollohni yo'lida qatl qilinsam so'ngra qayta tirilishni so'ngra qatl qilinib so'ngra qayta tirilish so'ngra qatl qilinishni orzu qilaman deb aytdi uch marta aytdi nabiy sallallohu alayhi vasallam qarang buxoriy va muslim rivoyatida rivoyat qilingan shuningdek umar ibn hattob roziyallohu anhudan ham mana shu o'xshash so'z aytilgan umar roziyallohu anhu aytadiki ey olloh men sendan o'zingni yo'lingda shahid bo'lishni va rasulingni yurtida o'lishni so'rayman deb aytadi buxoriy e, imom buxoriy o'zi rivoyat qilgan bu hadis sahl ibn hanaf roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki kim alloh taoloni alloh taolodan sidiqlik bilan shahidlikni so'rasa garchi to'shagida vafot etsa-da unga shahidlik martabasi beriladi ya'ni shahidlik martabasiga ko'tariladi bu muslom muslim abu abu dovudda rivoyat qilingan demak e, bu yerga borib borib hamma narsa niyatga taqalyapti niyatiga qarab inson olib ketaveradi niyat qanday bo'lgan bo'lsa shunday adolat bilan e, jasurlikni xohlagan bo'lsa jasurlik beriladi shahidlik xohlasa shahidlik e, hamiyatdan bo'lgansa hamiyat nimadan shu jasurlik qilib jang qildimi shu nimani xohlab jang qilgan bo'lsa shu narsa beriladi yana bir e, juda bir muhim hukmlardan bittasi xalifa yoki amir askarlaridan jangdan qochmaslik yoki to o'lgunga qadar jang qilish haqida bayat olishligi joiz bo'ladi agar o'sha fisabilla turib yo'lini haq ekanligini bilsada mm, haq bu haq yo haq emasligini bilmasdan o'limga bayat berib ketilavermaydi albatta inson e, mujohid masalan nimani qaysi bayroqni tagida jang qilayotganini bilishligi kerakku shunga e, to o'lgunga qadar jang qilish haqida bayat olishlik joiz salama ibn akva roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi aytadilarki بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدلت إلى ظل شجرة nabiy sallallohu alayhi vasallamga bayat berdim va keyin daraxtni soyasiga borib o'tirdim falamma qol insonlar siyraklashganda ya'ni bayat berib berib ketgan paytdan keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ya ibn al akva ala tubayu ibn akba bayat bermaysanmi deb aytdi u kishi aytdilarki qod bayatu ya rasululloh rasululloh ya rasululloh sizga hozir bayat berdimku yaqinda deb aytsa va aydan yana bayat ber dedi fa bayatu saniya ikkinchi martaba yana bayat berdi endi hadisni rivoyat qilgan kishi salama ibn akbadan so'rayapti u kishi so'rayaptiki faqultu lahu unga aytdimki ya aba muslim ya abu muslim ala ayu shayin kuntum tubayuna yawma idin kunda nima ustida bayatlashar yana nabiy sallallohu alayhi vasallamga bayat berar yana deb aytdi unda shu kishi e, salam ibn akva aytdilarki qola alal maut o'lim ustida bayatlashardik bayat berardik deb aytdi bu degani nima bo'lsa o'limga kirib ketaverishligini anglatmaydi aksincha maqsad jangda sobit qadam bo'lib garchi qatl qilinsada jangdan qochmaslik mana shu narsa ustida bayatlashilgan o'zi aslida ya'ni jangda turib berishlik tur berishlik ham bir manfaat ustida bo'lishligi kerakda ya'ni musulmonlarga katta manfaat berib shahid bo'lib ketgan albatta yaxshi hech ish qilmasdan shahid bo'lib ketgandan ko'ra albatta shahodat yaxshi lekin bir ishlarni qilib ketgan shahid baribir ustun turadiku yuqorida aytib o'tganimizdek dushmanga yo'liqqan paytda qochmasdan sobit qolish e, vojib bo'ladi alloh subhana taolo aytadiki ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun ey iymon keltirgan kimsalar agar dushmanga duch keladigan bo'lsangiz Alloh subhanahu taoloni ko'p zikr qilinglar ya'ni sobit turinglar va Alloh subhanahu taoloni ko'p zikr qilinglar shoyat najot topsanglar deb aytyapti qarang Alloh subhanahu taolo jangda turgan kishiga Allohni zikr qil deb aytyapti shuning uchun ibn qoyim rahmaulloh aytadiki agar zikr soqit bo'lgan bo'lishi kerak bo'lganda deyapti ana shu jangda turgan kishidan soqit bo'lishligi kerak edi deb aytadi ya'ni jangda turgan paytda insonni es hushi joyida bo'lmaydi tilini kalimasini aylanish qiyin bo'ladi mana shu holatda alloh subhana taolo zikr qilishlikka buyuryapti mana shuning uchun ham bunday qaraydigan bo'lsak namoz ibodatlarni eng birinchi o'rinda ya'ni eng e, nima tepa yuqori o'rinda turadigan ibodat hisoblanadi nimaga desa namozni boshidan oxirigacha qarasangiz zikr chunki zikr ulug' ibodatda shuning uchun alloh subhana taolo hatto jangdagi kishiga ham alloh subhana taoloni zikr qilishlikni aytyapti chunki zikr zikr ya'ni eslashlikda siz jangda turibsiz kimni askarligingizni eslasangiz o'zi qarshingizdagi tomon hech nima ekanligi ya'ni hech narsa emasligi ma'lum bo'lib qoladida ular inson zohir zohiriy qaraydida ularni tanklari bir katta tayyoralari samolyotlari insonni ko'ziga bir qo'rqinchli ko'rinadi lekin bu e, alloh subhana taoloni junudini oldida ya'ni shamol bitta qattiq shamol bo'lsa hech narsa emasda bir to'fon keladigan bo'lsa shuning uchun biz jundulloh ya'ni alloh subhana taoloni jundi askar ekanligini esdan chiqarmaydigan bo'lsa kishi e, hizbi shayton shaytonni askarlari hech kim emasligi shunday yaqqol ko'rinib qoladi mana shu zikr qilishlikdan murod shu o'zi to'g'ri la illaha illalloh zikrlarni eng afzali mana shu zikr qilinadida alloh subhana taolodan madad so'rab sobit turiladi ho'p bu endi e, agar mag'lubiyatga uchrash yoki qatl qilinish ehtimoli katta bo'ladigan bo'lsa ko'proq kuch to'plab o'sha qo'shinga qo'shilishlik uchun yoki qayta hujum qilishlik uchun biror bir guruhga borib qo'shilishlik uchun yoki taktikani o'zgartirishlik uchun orqaga chekinishlik joiz bu haqda o'zi alloh subhana taolo دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا متحيزا ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Alloh va ma'wa jahannam va bi'sal masir. Kimki o'sha urush kunida, ya'ni jang paytida jang yo'sinini o'zgartirish bir yoki boshqa bir guruhga qo'shilishlik ikki. Mana shu ikkita narsadan tashqari holatda kofir bilan duch kelganda orqasiga qarab qochadigan bo'lsa, Alloh tomonidan g'azab bilan ketibdi. Va e, o'sha buni buni juda hukmi og'ir bo'lganligi uchun alloh subhana taolo olloh tarafidan g'azab bilan ketibdi deb aytyapti iz ibn hanafiy rahmaulloh eh, iz ibn abdusalam rahmaulloh aytadilarki eh, jangda qochish katta ziyonga sabab bo'luvchi ish o'zi ya'ni jangdan qochish eh, jang bo'lib turgan holatda ham agar bir toifa qochib ketadigan bo'lsa musulmonlarni ruhi tushib ketadida keyin e, agar e, bir jang qilib shahid bo'lib ketgan afzalku orqa qarab qochgandan orqa qarab qochadigan bo'lsa orqasidan otsa e, tayyor go'shtda tayyor o'lim turibdi shuning uchun asli jangdan qochishlik katta ziyonga sabab bo'ladi ish deb aytadi biroq inson kofirlarga hech qanaqa ziyon yetkazmay o'lib ketishini biladigan bo'lsa u holda qochishlik vojib bo'lib qoladi chunki musulmon o'zini jonini saqlab qolishlik afzal deb aytadi shuning uchun musulmon kishini o'zi bitta musulmonni qatl qilishligi butun dunyoni yo'q bo'lib kelishligi bo'lib ketishligidan ko'ra yomon bo'lgan ishda shuning uchun musulmonni qoni aziz shuning uchun suv bor tahoratga bor e, ichgani bor qaysi birini qilish kerak faqat bunisiga ishlatsa bunisiga yetmay qoladi desa ichish uchun ishlatadi ya'ni bani adam aziz da musulmon kishini qoni afzal mana shunday holatlarda agar e, qochsa joiz bo'lib qoladi deb aytadi musulmonlar qurol yarog' ot ulov va harbiy texnikalarni kofirlarga e, sotishligi harom chunki bular qaytib o'zi musulmonlarni ziddiga ishlatishligi bor shu harbiy tayyorgarligini oshiradida u bilan bu ko'rinib turgan narsa bu yana jangni bir hukmlaridan bittasi hozir biz o'sha paytgacha hozir yettita hukmni sanab o'tdik sakkizinchisi e, musulmonlar tomonidan dushmanni parakandalikka duchor qiladigan ularni kuchini sindiradigan dushman istehkomlarini portlatish yoki suvga g'arq qilish quruqlikda bo'lsin suvda bo'lsin havoda bo'lsin o'qqa tutishlik joiz biz avval ham aytib o'tdik e, bizga muhim bo'lgan narsa islom va ularni zarari shu mana shu buzishlik orqali illo buzishlik orqali daf qilishlik ya'ni to'xtatiladigan bo'lsa buziladi ya'ni bizga o'zi yerlarni buzib binolarni buzishlikni nima keragi bor aslini olganda hamda asli buzishlikni keragi yo'q lekin mana shu ishni qilmasa ular to'xtamayaptimi demak shu ish qilinadi chunki e, bizni birinchi maqsadimiz islomda shunchalarki ba'zi bir internetlarda ko'rib qolasiz suriyani avvalgi jangdan oldingi holatini ko'rsatib keyin e, yangi binolar bo'lganku u paytda masalan jangdan oldin va hozirgi kundagi holatini ko'rsatadi ya'ni buzilib ketgan binolarni o'lcham insonni qalbidan kelib chiqib bo'ladida e, bizga chiroyli binolar bo'lsa masjidni gumbazlari chiroyli bo'lsa oppoq sallalarni kiyib e, archilagan tuxumdek soqol qirilgan imomlar bo'lsa lekin din bo'lmaydigan bo'lsa shu kerakmi bizga ammo lekin yerlari yakson bo'lgan bo'lsa lekin din bor islom bor takbirlar aytilyapti islomiy shariatini hammasi bo'lyapti mana shu kerak bizga qaysi biri kerak aqlli inson islom shariati uchun yashayotganmi alloh subhana taolo bo'lmasa islom shariatini qoyim qilma derdida de, binolaringni chiroyli qilinglar binolarni yaxshilab mustahkam qilib quringlar deb aytardi bo'lmasa o'sha narsa muhim bo'lgandada shu o'zi aql yuritadigan kishi bo'lsa ko'rinib turadi mm, ishlagani osmonimiz musaffo hamma yer tinch degan bilan ish bitmaydida hamma yer tinch tinch lekin e, na hijobga ruxsat bor na soqolga na bir namozga namozdan yoshini alloh subhana taolo belgilab qo'ygan yoshdan bo'ysunmasdan ham o'zi bilib belgilab qo'ygan alloh subhana taolodan san hakimmisan alloh subhana taolodan ko'ra bilguvchiroqmisan boshqamisan kimsan o'zi alloh subhana taolo bir e, lahta bir e, ma'nidan yaratilgan kishisan o'zi inson shunday bir g'ururga ketadi ekanda ozgina bir esini tanib e, qo'liga bir ozgina mulk tushib qoladigan bo'lsa mana shuning uchun biz demak qo'poruvchilik mana shunaqa harakatlarni amalga oshirishlik joiz nima uchun illo shu islom da'vatida qarshi chiqib shusiz umuman bo'lmaydigan darajaga yetadigan bo'lsa aslida musulmonlar kofirlarga qarshi jang e, kofirlarga qarshi jangda shirk ahlidan yordam olmasligi kerak chunki nabiy sallallohu alayhi vasallamga badr g'azotida e, bir kishi bir bola yigit yordam nima yordam bergani keladi e, shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam tu'minuna billahi va rasuli olloh va rasuliga iymon keltirasanmi deb aytadi haligi mushrikka u kishi yo'q deb aytdi shunda nabiy alayhisalom farji qaytib ketaver falan istaina bi mushrik mushrikdan hech qachon e, yordam olmayman deb aytadi chunki mushriklar musulmonlarga xiyonat qilmasligiga hech kim javob berolmaydi ammo lekin fuqarolar agar zarurat yoki ehtiyoj tug'ilsa boshqaruv musulmonlar qo'lida bo'lishligi sharti bilan ya'ni boshqaruv musulmonlarni qo'lida bo'lishligi sharti bilan mushriklardan yordam olishligi joiz ekanligini aytgan chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam hunayn jangida safon ibn umayyadan yordam so'ragan e, bu muslim imom muslim rivoyatlarida keltiriladi ikki ming uch yuz uchinchi raqam bilan xohlaganlar qarab olishligi mumkin e, makka fathida e, huzo qabilasi bilan hamkorlik qilgan mushrik bo'lishiga qaramasdan demak bugungi jang haqidagi hukmlarimiz qisqacha shu buni inshaalloh keyingi darslarda bir kengroq batafsilroq qilib o'tamiz jangga tayyorgarlik ko'rish bo'lsin o'sha mana shu jangdan qochishlik haqidagi hukmlar bo'lsin alloh subhana taolo tavfiq bersa keyingi darslarimizda bundan keyingi darsimizda inshaalloh e, jang uchun tayyorgarlik ko'rish masalasi haqida gaplashamiz bunda biz e, jang bo'lmasdan turgan holatlarda ham jangga tayyorgarlik ko'rib turish kerakmi mana shunga o'xshash hukmlar ham keladi inshaalloh jangga tayyorgarlik ko'rmaslik o'zi qanaqa gunohligi bu o'sha yengil sanab qolinganda ko'p holatlarda e, mana shu narsalar haqida gaplashamiz inshaalloh alloh subhana taolo darslarimizni davomiy qilsin hammalarimizga ochiq qalb bersin e, shuning uchun jihodda yurgan maydonda yurgan kishilarga tashqarida yurganlar bir e, boshqacha ko'z bilan qarashligi shu nimani o'zbekiston va boshqa davlatlarni provokatsiyasi orqali mujohidlarni aqlsiz e, bir miyasi qisilib qolgan kishilar deb qarashlik odatiy hol bo'lib qolgan e, ya'ni sochlari soqollari o'sganlarni xunuk ko'rsatishlik shuning uchun aql ko'zi bilan qaraladigan bo'lsa nabiy sallallohu alayhi vasallamni asosiy hayoti o'zi jihod bilan o'tgan edi jihod bilan o'tgan xolid ibn valid uchta yoki to'rtta sura bilardi shu jangga qattiq umri jangda o'tganligi sababli Xolid ibn Validni Nabiy sollallohu yonida yurgan, undan keyin Umar radhiyallohu boshqa sahobalar bilan yurgan. E, shulardan ko'ra hozirgi kundagi kishilar agar biz faqihroqmiz, aqlliroqmiz deydigan bo'lsa, unda umuman aqlsiz kishini gapirgan bo'ladi. Ammo mana shu kishida e, umri jangda o'tgan. Ya'ni ular ham jangda o'tishlikni xohlamaydi, ammo ular islomni yoyishlik kerak. Islomni yoyishlik e, mal asaf, men afsusli bo'lsinki, mana shu yo'l bilan yoyishlik Э, yoyilmasa bo'lmayapti qabul qilmayapti oxiri shuning uchun ba'zi bir narsalarga yechim qilish bo'ladi ba'zi bir narsalarga e, eshikni qattiqroq tepmasa ochilmaydi e, ba'zi bir eshiklarni silasangiz ham ochiladi ammo e, ba'zi bir eshiklarni tepmaguncha ochilmas ekanda shuning uchun alloh subhana taolo barchamizga ochiq qalb bersa ko'p narsalarni tushunib yetamiz shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam siyratini ham ko'proq o'qiladigan bo'lsa o'zi bugungi kunimizdagi ko'p masalalarga yechim kelib chiqadi subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk